bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله سبحانه وتعالى آل إمران سورة 110 oyatda marhamat qildiki sizlar Ey musulmonlar, ey oxirgi zamon ummati, ey Muhammad alayhisalom ummatlari, insonlar uchun chiqarilgan ummatlarning ichidagi eng yaxshi ummat bo'ldilaringiz deb Alloh subhanahu va taolo <coughs> oxirgi zamon ummatini maqomini bizlarga xabarini berdi. Demak, Muhammad alayhisalomga La ilahe illalloh Muhammadur Rasulullah deb iymon keltirgan ummatni Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda yaxshi ummat ekanligini xabarini berdi. Va bu ummatni odamlar uchun chiqarilgan ummat dedi. Ya'ni bu ummat, ya'ni Muhammad alayhisalomga ummat bo'lgan mu'minlarni, musulmonlarni asosiy vazifasi odamlar uchun chiqarilgan dedi. Ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna anil munkari va tu'minuna billah. Odamlar uchun chiqarilgan bu ummatni vazifasi nima? Qaysi vazifani bajarsagina bu yaxshi ummat bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytdiki, ma'rufga buyurasizlar va munkardan qaytarasizlar va Allohni o'zigagina iymon keltirasizlar, shundagina sizlar ummatlarni ichida insonlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldinglar deb Alloh subhanahu va taolo bu ummatni ham nima vazifasini bizlarga xabarini berdi. Agar ahli kitoblar mana shu Muhammad alayhisalom olib kelgan dinga iymon keltirganlarda edi, bu ular uchun yaxshiroq edi. Ular ham yaxshi bo'lishar edi. Ulardan mu'minlari ham bor, lekin ularning ko'plari fosiqlardir deb Alloh taolo ahli kitoblarni, yahud va nasorolarni ichida mu'minlar ham borligini, lekin ularning ko'pligi ko'plari mana bu iymon islomni qabul qilmasliklarini Alloh taolo fosiq ekanligini xabarni berdi. Demak, mana bu oyatda birodarlar, biz Muhammad alayhisolamga iymon keltirgan ummatni Alloh taolo maqtadi. maqtovga sazovor bo'lgan bu ummatni Alloh subhanahu va taolo odamlar uchun chiqarilgan dedi. Odamlarga demak yaxshilikni buyuradigan, buyruq qiladigan, yomonlikdan qaytaradigan ummatni Alloh taolo o'zi nima dedi? Yaxshi ummat dedi. Demak biz mana bu oyatdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelgan vaqtidagi u kishi aytgan xoyrul qurun qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم eng yaxshi zamona meni zamonamdir degandilar. Ana shu zamonadagi sahobalarni ko'zimizning oldiga keltirsak, haqiqatda mana bu oyatdagi maqtalgan ummat o'shalar edi. Bugungi ummatga mana bu maqtov yarashmaydi bugun. Bugun ummatni juda ham ozchiligi mana bu Qur'onda maqtalgan sifatlarga ega xolos. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunigacha keladigan ummatni mana bu ikkita vazifasi bilan ma'rufga buyurishlik, munkarga qaytarishlik sifati bilan maqtaganini. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, mana bu amru ma'ruf nahyanil munkarga buyurilgan ummatni vazifasini bayon qilib turib, mana bu oyatni tafsirida marhamat qildilarki, Allohni chegaralarini rioya qilib turgan kishi bilan uni chegaralarini buziyotgan kishini misoli shunga o'xshaydi deb bir zarbul masal keltirdilarki, buni misoli bir kemaga qurra tashlab mingan bir jamoani misoliga o'xshaydi dedilar. Bir qavmni misoliga o'xshaydi dedilar. Ya'ni bir kema bor edi. Bu kema ikki qavatdan iborat edi. Mana bu ikki qavatli kemaga bir qavm qura tashlab, ya'ni o'rtadagi bir qurani tashlab, kimlardir yuqorisiga, kimlardir ostiga o'tirdi. Ana endi ostida joylashgan kishilar o'zlari ichadigan suvni yuqorida turgan kishilarni oldiga chiqib, ulardan olib ichishar edi. Shunda mana bu pastda turgan kishilar aytdiki, biz ham o'zimizni nasibamiz, o'zimizni ulushimizdan bir ulushini, mana bu kemani bir tishib o'zimizga bir suv chiqarib olsak, yuqoridagilarni qiynamasak deb turib nima qilishdi? O'zaro maslahat qilishdi. Agar yuqoridagilar mana bu jinoyatni ko'rib, mana bu kemani tishilayotganligini ko'rib, indamay turishadigan bo'lsa, hammalari mana bu kemadagilar halok bo'lib ketadi. Agar mana bu kemani teshiyotganlarni qo'lidan ushlab, ularni kemani teshma deb qaytarishadigan bo'lsa, hammalari najot topishadi deb mana bu amru ma'ruf va nahiy anil munkar qilishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu zarbul masal bilan chiroyli qilib tushuntirib qo'ydilar. Ya'ni musulmon musulmon jamoatida bo'layotgan xato kamchiliklar misoli musulmonlar hammasi minib ketayotgan kemani tishga o'xshar ekan. Mana bu kemani tishlayotganini ko'rib, tomosha qilib menga nima u o'zini ulushini tishib olyapti-ku deb qarab turadigan bo'lsa, kema g'arq bo'ladigan bo'lsa, hammani g'arq bo'lishligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? Mana bu zarbul masal bilan bizlarga bayon qildilar. Chunki Alloh subhanahu va taolo mana bu ummatni yaxshiligini ikkita sifat topilsagina yaxshi dedi. Amru ma'ruf qilishlik, nahi anil munkar qilishlik. Amru ma'ruf qilishlik mumkin. Bu yerda birodarlar ta'muruna bil ma'ruf, ma'rufga buyurasizlar deyilyapti. Ma'rufga tavsiya qilish bor. Mana shu ish qilsa yaxshi bo'ladi. Lekin mana shu ishni qil deyishlik bu o'rtasida farq bor. Bu yerda buyurasizlar deyapti. Ma'rufga buyurasizlar odamlarni. Ya'ni namozni o'qinglar. Buyruq bu. Namoz o'qisani yaxshi bo'ladi. Hijob kiysani yaxshi bo'ladi. Yo hijob kiyasan. Bu buyruq bu. Nahiyanil munkar. Munkardan qaytarasizlar. Ana endi mana ish qilmasa yaxshi bo'ladi. Mana ish qilmasa qana bo'larkin degan tavsiya bilan majishni qilmaysan, aroq ichmaysan, zino qilmaysan, behijob yurmaysan, itoatsizlik qilmaysan degan narsa o'rtasida farqi bor. Demak, endi bu yerda nima bo'ladi? Hukm qilishlik bo'ladi. Buyurishlik bo'ladi. Demak, mana bu ummat buyruq beradigan ummat ekan. Mahkum emas, hukm qiladigan, buyruq beradigan ummat ekan bu. Va lekin bugun nima holga tushib qolgan? Mahkum bo'lib qolgan. Hamma unga buyruq qiladi. Musulmonga hamma buyruq qiladi. Demak, mana bu oyat bilan birodarlar biz o'zimizni vazifamizni yaxshilab bilib olishimiz kerak. Amru ma'ruf qilamiz, nahyani munkar qilamiz. Hammamiz nasihatchimiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadisda marhamat qilgan shu shu hadis rivoyat qilindiki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki men ra'a minkum munkaran fel bi yadihi fe illem yestetih fe bi fe illem yestetih fe bi kalbih ve zalika az'aful iman. Ahracahu muslim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki sizlerden kimde kim bir munkar amalli ko'rsa, qo'li bilan qaytarsin. Qo'li bilan tiyib qo'ysin. Qo'li bilan o'zgartirsin. Agar bunga ham qodir bo'lmasa, tili bilan qaytarsin. tili bilan qaytarishlikka ham qodir bo'lmasa, qalbi bilan qaytarsin. Ya'ni qalbi bilan yomon ko'rsin uchun. Va mana bu qalbi bilan yomon ko'rishlik iymonning ichidagi eng zaif iymondir dedilar Rasululloh sollallohu alayhi Kim bir munkarni qalbi bilan ham qaytarmasa, unda iymon ham yo'q dedilar bosh hadisda. Kim bir munkar yomon ishni yomon ko'rmayapti loqal. Bu eng pastidir. Uni iymoni yo'q dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun ham birodarlar biz o'zimizni qanday ummat ekanligimizni bir g'aflat uyqusidan uyg'onib bilib olishimiz kerak. Biz kimmiz? Xosatan mana biz jihad qilyapmiz, qon beryapmiz, shahid beryapmiz, zaxmiy beryapmiz. Mana shuncha g'urbatda yurimiz. Maqsadimiz nima? Islomni hokim qilishlik. Islomni hokim qilishlik. Qur'onni hokim qilishlik. Yer yuzidagi kofirlarni nima Allohning diniga nima bo'ysundirishlik. Demak, mana bu katta-katta maqsadlar, katta-katta orzularga muvofiq so'zimizga muvofiq amalimiz ham shunga o'xshash kerak. Bo'lmasam munofiqlardan bizni hech farqimiz qolmaydi. Munofiqlar ham nima? Qilmagan ishini qilaman deydi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallohi an taqulu ma la taf'alun." Ey mu'minlar, sizlarga nima bo'ldiki, qilmaydigan narsani qilamiz deysizlar? Allohning huzurida qila olmaydigan narsani qilaman deishlik katta gunohku dedi. Shuning uchun ham biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oxirgi payg'ambarligini yaxshi bilamiz, u kishi vafot topishliklari bilan u kishini vazifasi u kishini ummatlarini zimmasiga tushgan. Odamlar uchun chiqarilgan ummat bo'ldinglar, yaxshi ummat bo'ldinglar. Odamlarning xizmatini qiladigan, odamlarga mardikorlik qiladigan, odamlarni zavod fabrikasida ishlaydigan, ularni malayi bo'ladigan, ularni yundi yuvindi qo'li bo'ladigan emas, balki ularga haqni ko'rsatadigan ularni haqqa buyuradigan, haqqa ko'nmasa qilichchi zuri bilan nima ularni haqqa olib keladigan va ularni qilyapgan mana bu kufr shirkidan agar yaxshi gap bilan ko'nmasa, qilichchi zuri bilan tiyib qo'yadigan mujohid ummat bo'lib chiqarilgan ummat. Shuning uchun ham biz o'zimizni vazifamizni esdan chiqarmaylik va o'z aro oralarimizda albat albatta amru ma'ruf va nahyani munkar qilaylik. Agar mu'minlikni da'vo qilsak. Chunki gunoh har bir kishi qiladi. Gunoh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kullu ibn adam al-xatto va khayrul xattoin at-tawwabun. Har bir odam bolasi borki, u xato qiluvchidir. Va bu xato qiluvchilar ichida eng yaxshisi bor, u ham bo'lsa ko'p tavba qiluvchidir. Hatto ana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zlari ishtirok qilgan janglardagi mag'lubiyatni sabablarini agar tekshirib ko'riladigan bo'lsa, Uhud kunidagi mag'lubiyatning sababi nima edi? Sababi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga itoatsizligidi. Jang maydonida amir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Eda bir namoz o'qimay qo'yilmadi. Eda bir harom yeb qo'yilmadi. Eda bitta buyruq bajarilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, shu tog'dan Məni buyruğum keməyinizə düşməyizlərin. Tağdan düşməyizlərin. Əgər biz qələbə qısəgəm, məğlub bolsaqam Hatta Hattoki bizi jasadimizni qushlar ko'tarib ketayotganini ko'rsani ham tushmaysizlar. Shuni qangi ta'kidlagandilar. 50 ta merganlarni, kamonchilarni qo'ygandilar. Xo'p, jang boshlandi. Alloh nusrati tushdi. Musulmonlar kofirlarni aldı solib quvlay boshladi. 700 kishi 3000 kishilik lashkarni oldiga solib quvlay boshladi. Dushman qocha boshladi. Shunda shayton nima qildi? Ana bu tog'da turgan 50 ta merganlarni basmasa qildi. Mana endi jang tugadi dedi. G'alaba bo'ldi dedi. G'animatli maydonda qoldi dedi. Agar sizlar tushib tog'dan g'animatni jamlashlikka iştirak qilmasana, sizlarga g'animatdan ulush berilmaydi. Sizlarga g'animatdan ulush tegmaydi. Shunda ikkiga bo'linishdi 50 kishi. 10 kishi yo biz turamiz oxirgacha dedi, 40 kishi aytishki yo biz tushamiz. Qop tushib ketildi. Jangga kirmay turgan Xolid ibn Valid mushriklarni o'sha vaqtdagi chavandoz otliqlarni qo'mondoni kutib turgandi shu shu holatni kutib turgandi. Ha, ko'rdiki, musulmonlar orqa tarafi bo'shab qoldi. Nima? Agar bular otda hujum qilganda 50 ta mergan o'q otib bularni nima qilmasdi? Yaqinlashtirib qo'ymasdi. Ana endi teva bo'shab qoldi. Xolid ibn Valid aylanib o'tdi-da, nima qildi? Musulmonlar orqa tarafidan hujum qildi. Musulmonlar ikki dushmanni o'rtasida qolib ketdi. G'alaba bilan boshlangan jang mag'lubiyat bilan tugadi. 70 ta musulmon shahid bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq jarohatlandilar. Jang mag'lubiyat bilan tugadi. Sababi nima edi? Itoatsizlik edi, gunoh edi. Alloh taolo keyin kechirdi ularni. Va shu bo'lgan voqea to'g'risida Alloh taolo aytdiki, sizlardan dunyoni istab chiqqanlar ham bor, sizlardan oxiratni istab chiqqanlar ham bor. sahobalar aytish kerakanki, shu oyat nozil bo'lgungacha biz o'ylardikki, biz hammamiz Alloh uchun yurganmiz deb yurardik. shu oyat nozil bo'lgandagi bildikki, ha, dunyoni istab yurganlar ham bor ekan ichimizda, oxiratni istab yurganlar ham bor ekan. Bitta gunoh. Shuning uchun ham ba'zi vaqtda keladigan musibatlar boshimizga g'alabalarni kechikishligi, buni sababi ichimizdagi gunoh, boshqa narsa emas. Gunoh. Birniki mingga, mingiga tumanga deydi. Bir kishi xato qiladi. Bu payg'ambarni ham ayamaydi bu musibat kelsa. Payg'ambar shunaqa qattiq jarohatlandirib Uhud kuni bazarlardan ko'p qon oqqandan o'tirib namoz o'qidilar. Muborak kishilar to'kildi. Ayamadi u musibat u mana bu 40 kishi qilgandiku demadi. Hamma ayamaydi. Chunki hali kemaga o'xshatdilar-da. Kema teshildi u. Kema teshilgandagi hamma g'arq bo'ladi u. Hatto Uhud kuni Rasululloh sollallohu yollarda Jibril Amin turib bergan edi. Sahobalar aytishadiki, bir kishini ko'rdik, avval ham ko'rmaganmiz, keyin ham ko'rmaganmiz. Rasululloh sallallam ikki taraflarda ikkita farishta payra qilib turgandi. Farishtaning jang maydonida turishligi foyda qilmadi, chunki gunoh qilindi. Payg'ambarning buyrug'iga itoat qilinmadi. Alloh taolo o'zi bu qonunni nozil qilgandiki fal yahzarillazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim Muhammad alayhisalomni birdan bir buyrug'iga qarshi ish tutayotgan kishilar boshlariga fitna yetishligidan yoki alamlantiruvchi azob kelib qolishligidan ehtiyot bo'lsin, ogoh bo'lsin deb Alloh taolo ogohlantirgan. Uhud degi bo'lgan dars Qur'onda bor. Shuning uchun biz kofirlar bilan urushib jihad qilyapgan ekanmiz. Ichimizda sodir bo'ladigan gunohlarni doim tekshirib Xo'p, endi bu gunohlardan qilib qo'yimiz, nima qilish kerak degan savolni javobini Rasululloh sallam aytdilarki, tavba qilishlik. Haqiqiy tavba qilinsa, mu'minlarning tavbasi bo'lsa, ana bu tavba bilan Alloh taolani nima qilmaydi? bandalarni azoblamaydi. Istig'for, tavba Allohning azobini nima qiladi? Qaytaradi. Alloh taolo azoblamaydi. Shuning uchun biz bir-birimizga ko'z quloq bo'laylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oynasi dedilar. Ko'z quloq bo'ladigan josuslik bo'lib aybini qidirib yuraylik emas. aybini qidirib yurishlik, uni maxfiy bekituvchi aybini qidirishlik. oshkor bo'lgan. Namoz o'qimayapti, namozga beparvo. Bu josuslik emasmi? Bu, bu munkardan qaytarish bu. Oshkor gunoh qilib turibdi. Qilma degan narsani qilyapti. Buni josuslik demaydi. Buni balki xatoni qaytarish deydi. Birodarlar, ba'zida musibatlar keladi. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ya'fu عن كثير sizlarni boshingizga yetadigan musibatlar deydi Alloh taolo o'zingizni kirdikoringizdan bo'ladi dedi. Shunday bo'lsa ham Alloh taolo sizlarni ko'p gunohlaringizdan kechiradi. Hammamiz da'vatchi bo'lishimiz kerak, hammamiz amri ma'ruf qiluvchi bo'lishimiz kerak, safimizni bir-bir qarab yurishimiz kerak. O'zimizni ham, safimizni ham. Qaysi gunohlar bo'lyapti? Chunki dushmanni davomlik turib berishligi bu mana shu musulmonlar ichida sodir bo'lgan gunoh. kofir turib bermaslik kerak. Bundan keyin oyat keladi, kelgusida inshaalloh Alloh taolo va'da qilgan kofirlar ko'p turib bera olmaydi. Qachon turib beradi musulmonlar qarshisida ko'p musulmonlar ham gunoh qilyapgan bo'ladi. G'animatga g'ulu qilayotgan bo'ladi. Itoatsizlik qilayotgan bo'ladi. Munkarlar qilayotgan bo'ladi. Keyin birodarlar, hammamiz o'zimizni isloq qilaylik. Alloh taolo Qur'onda maqtagan sifatlar bizni topilsin. So'zimiz, amalimiz bir xil bo'lsin. munofiqlarga o'xshab so'zi boshqa amali boshqa bo'lgan. Subhanakallohu va bihamdihi la Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar.